الله الله predavanja nije tamo samo. To je sigurno neka greška manja. Ovaj, tema našeg današnjeg predavanja jeste poimanje odnosa prema Koranu od Selefa i Halefa. Znači ne samo o odnosu prema Koranu, nego da vidimo kako su shvatali odnos prema Koranu prve generacije, takozvani Selef, i kako su to činile kasne generacije, takozvani Halefa. Namjer ovo predavanje naravno prije svega da ukažemo na to da kada je pitanje odnosno poimanje temelja prvih generacija, svejedno da je vezano za akidu, vjerovanje, ili je vezano za halal ili je vezano za dao, ili je vezano za moral, jer kod prvih generacija prvi izvor u svim tim stvarima bio Kur'an. Allahu subhanahu wa ta'ala. I također da vidimo da svako odstupanje, da svaka devijacija i podjela koja se je desila u umretu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što ćemo to vidjeti iz nekih primjera, jeste bila upravo radi pogrešnog shvatanja na koji način da se pristupi Kur'an Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato ćemo vidjeti da su islamski učenjaci govorili i pojašnjavali na koji način su prve generacije, znači prije svega ashabi tabini, a zatim kasnije generacije koje su ostali na tom pravcu, na koji način su učili i prihvatali tefsir Kur'ana, komentar Kur'ana. Jer kao što kaže šehr Islam ibn Temije, Ahmetullahi alaihi, u svom djelu al u tefsir, uvod u tefsir, والتفسير لكاج وتلقى التابعون علم التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنه عن المسلم da su tabiini, znači generacija koja dolazi posle ashaba, da su od ashaba preuzeli i učili nauku o tefsiru, isto onako kao što su učili nauku o sunnetu, nauku o hadisu. I mi sigurno više znamo i više smo slušali o tome kako su prve generacije, na primjer, putovale, kako su putovali da čuju jedan hadis od poslanika sallallahu alaihi wa Kako su ponekad znali neki hadis, međutim također su putovali stotinama kilometara da vide da li je taj hadis vjerodostojan. Pa kako nisu prihvatali određene hadise? Zbog čega? Zato što u lancu i u lancu prenosilaca tog hadisa bio neki čovjek za koga nisu bili sigurni. jedno da li se radilo o njegovoj vjeri, o njegovom poštenju ili, na primjer, o načinu njegovog hipsa, načinu njegovog pamćenja. Ali u svakom slučaju vidimo oni da isti i takav način, s tim što se mi sada ovdje nećemo puno zadržati na tome da to pojasnimo, da su na isti i takav način prve generacije učili tefsir. Odnosno, razumijevali Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu. Pa tako su zabilježio imam Tabari u svom tefsiru sa sahim senedom, od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, jednu predaju koju ste vi sigurno čuli, u kojoj Ibn Mesud pojašnjava e, Također pristup Allahu te lešanu pristup. Pa kaže Allah je kada rađamo minna. Čovjek među nama bi. Znači ovdje e, ne želi da se kaže da je tako postupao jedan ashab, dva ashaba ili tri ashaba, nego da je to bilo nešto opšte poznato u prvoj generaciji. Kada rađamo minna i da hakiba ašra ajati. Čovjek među nama. To jeste mi ashabi. Kada bi naučio deset ajeta, kada bi naučio da je deset ajet iz Allaha subhanahu wa ta'ala knjige, lam yujavis kunna hatta ja'rifa ma'anihim. Ja bi prelazio na sljedeći deset ajeta dok ne bi naučio značenje tih, dok ne bi naučio značenje tih ajeta. Također je Imam Tabari u svom Tafsiru zabilježio predaju od Abi Hulejke koji nam govori o tome kako je Mujahid. Mujahid je jedan od učenjaka Tabina koji je bio poznat po tefsiru. Znači bio je poznat kao veliki učenjak u tefsiru. I on je bio učenik Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. A Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu znamo kako je njegovo mjesto kada je u pitanju Kur'an. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam je za njega dobio, za njega učio Allah subhanahu wa ta'ala dovu da ga Allah subhanahu wa ta'ala poduči, da ga poduči razumijevanju knjige, da ga poduči tadbiru Kur'ana. Kaže Nabi Murejke, kaže vidio sam muđahida, rejtu muđahida, يسأل ابن عباس في التفسير وما هو الواحد Kaže, vidio sam kako Muđahid pita Ibn Abbas, kako ga pita u tefsiru, a kaže, sa sobom je imao ploče. To jeste, što mi danas koristimo listove, sa sobom je imao ploče, imao listo. Pa kaže, Ibn Abbas mu govorio uktu, piši, piši ono što ti kaže. Pa kaže Muđahid, hatta sa albuhu ani tefsiru. Pa kaže, tako je bilo, kaže, sve toga nisam pitao o tefsiru, o komentaru cijelog, o komentaru cijelog, o komentaru cijelog Također je Muhammed ibn Ishaq predivno zabilježio predaju Također od Mujahida da kaže Kaže, aletno Kur'ana, aletno Abbas, talafa marata. Kaže, predočio sam Kur'an, odnosno proučio sam ga. Pred Ibn Abbasom tri puta. Min fatihati ila Fatiha Od početka Kur'ana do kraja Znači, proučio sam, učio sam pred njim Kur'an. Međutim, nije učio samo, znači, kirajat. Kaže, kad dođeo sam pred Abbas u Kur'an tri puta. Kaže, uqifuhu anda kulli ajatin asfalihu anda. Kaže, zaustavlja, zaustavljao sam ga na kraju svakog ajeta i pitao sam ga o tefsiru, o značenju tog kuranskog ajeta. Znači, pogledajte te prije, znači, kod muđahidu, tog poznatog mutesira, znači, da je pred Ibn Abbasom, radijallahu ta'ala anhu, znači, također, ti veliki mutesirom, da je tri puta, ne samo jedan put, Zamislite što znači, na primjer, da neko pred nekim prouči jednu kuransku suru tri puta. E zamislite što ono znači da ga zaustavi kod svog ajta i kaže šta je, šta je značenje toga ajta. Jer ono što je upravo poruka i poruka, jeste da čovjek zna šta taj ajet poručuje. Šta taj ajet poručuje. I nije samo ponekad, ponekad čovjek se zaustavi samo na komentaru nekog ajeta i pročita, na primjer kaže Ibn kaže Ibn kaže ova. Međutim, nije razumio šta je poruka tog ajeta. Međutim, namjera da čovjek kada spozna komentar nekog kuranskog ajeta, da zna šta je povuka i poruka toga. I zato ćete vidjeti neke komentatora Kur'ana, kako, na primjer, nakon što prokomentariše jedan kuranski ajet, kaže iz ovog ajeta se izvlače sljedeće pouke. Ili na kraju neke kuranske sure, kaže iz ove kuranske sure se izvlače sljedeće pouke i poruke. Pa tako, na primjer, Ših Sa'adi u svom tefsiru, na kraju sure Jusuf, izlači i spominje 45 pouka i poruka iz i Yusuf. Dok neki kažu da je šeht Islam Temije, rahmatullahi alehi, da je izvukao hiljadu pouka iz i Yusuf. Da je izvukao hiljadu pouka i poruka iz i Yusuf. Zatim, ova briga koja je bila uh, e, od prvih generacija kada je u pitanju razvijevanja Kur'ana, uh, također je bila poznata i kod drugih učenjaka koji su isto vrijeme bili poznati po nekim drugim naukama, kao što sam primjer u hadisima. Na primjer, mi znamo ko je bio imam Ahmed ibn Hanbal. Ko je bio imam Ahmed ibn Hanbal. Bio je učenjak u fikhu i bio je također poznati muhadis koji ima veliko veliko svoje djelo, muslim. Međutim, malo nas čuo da ima Ahmed također ima tefsir. Da ima Ahmed također napisao tefsir u kojem je spomenuo 150.000 predaja. Da je napisao tefsir u kojem je spomenuo 150.000 predaja. Međutim, ti tefsiri nisu poznati. Toliko zato što se desilo da se jedan broj njih izgubio ili da su ostali određeni djela. Jer to je bilo, znači, kroz istoriju islama, desilo se kod velikih islamskih učenjaka da su napisali djela, međutim da su ta djela, da su ta djela izgubili. Pa tako ono što se prenosi, što prenosi veliki broj historičara učenjaka, da imam Ahmed napisao tafsir, tafsir al-Kabir, u kojem je spomenuo 150.000 predaja. Imam Buhari, Muhammed Ismail al-Buhari, pisac sahiha, također jedan od, naj, jedan od najvećih hadisa, je također imao, je napisao, bio tefsir, je bio također napisao tefsir. To se također prenosi i od drugi, kao što je Abu Dawud, pisa Sunena, također i Ibn Znači, u svi u njih i vidimo ono što kaže šehr Islam da je što sam spomenuo na njegov govor, da su mi, to jest generacije koje su dolazile posle, koje su ostale na tom pravu, da su tefsir, razumijevali Kur'ana, prihvatali, da su prihvatali isto onako kao što su prihvatali kao što su prihvatali sunet. Da se tako isto prenosi kako su putovali stotinama kilometara da čuju ili da nauče od poveljka nekog razgovora. E draga braća, pogledajte. Znači čovjek malo da ako ono, što kažemo, e, logični razmisli. Znači kakva je fajna, kakva je pojena? Da čovjek uči ajde, da uči te sure ako ne poznaje značenje toga. Ili ako ne poznaje nešto ta sura upućuje. Na primjer, ponekad se može desiti čovjek, na primjer, ne poznaje arapski jezik. I ne može, na primjer, poznavati šta svaka riječ znači. Na primjer, nekada ćemo vidjeti da neki profesor, komentator Kur'ana, zastane na samo jednoj kuranskoj riječi i na nekoliko stranica pojašnjava što znači, što znači to. Ili, na primjer, gramatički položaj te riječi u toj kuranskoj suri. Međutim, ono što čovjek može jeste, na primjer, ako zna, šta ja znam, kažemo sad zna suru El Qarija, Qarija, ili zna El Hakum da kaže. Zna to napoli da zna, sad sebi da projeti nekoliko stvari, da kaže ova kuranska sura upuće na ovo, upuće na ovo, upuće na ovo. I znači sutra na kraju krajeva čovjeka da podučaju svoje dijete, da zna da kaže, da zna da kaže na što upućuje ova kuranska sura. Draga braćo, kako je bilo kod prvih generacija? Zato ćemo vidjeti. Znači, zato ćemo uh, vidjeti jednu stvar. A to je da su prve generacije, sada se, da ostanemo kod ashaba, kod ashaba zato što su oni bili svjedoci objave Kur'ana. Znači, ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam su tabujušna i kod obzore vahe. Znači, bili su svjedoci kako se Kur'an objavljuje. Pa su nekad bili uz poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada bi mu došli određeni ajde. Pa su gledali poslanika sallallahu alaihi wa sallam i opisivali njegovo stanje, njegovo fizičko i psihičko stanje kada mu dolazi kako kakvu dolazi. I zato uvijek kažem, zato kod ehli sunnata od džama, ashabi su na jednom posebnom mjestu. I zato poimanje ashaba, način kako su oni poimali vjeru, to je jedan od šarijatskih dokaza. I zato uh, Ibn Qayyim rahmetullahi Alayhi često navodi u stihama kad kaže al-ilmu qala Allahu qala Rasul qala sahaba. Zna, znanje, znači pravo zdanje. Kaže Allah, kaže poslanik i kaže sahaba. Kaže Allah, kaže poslanik i kaže ashabi. Normalno, ashabi nisu pogrešeni. Međutim, zbog čega se ovdje kaže, kaže, ashabi? To jeste, kako su nam oni primijeli, kako su oni razumili Kur'an i Sunnet. Jer nije kroz istor Islama, nije bila ni jedna sekta, nije se pojavila ni jedna sekta. A da nisu za svoja mišljenja uzmali dokaze iz Kur'ana i kao što ćemo spomenuti nekoliko primjer, I da nisu govorili ono što mi kažemo, to se temelji na sljedećim kuranskim majima. Ono što mi kažemo, to se temelji na sljedećim hadisma Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam. I zato poimanje sahaba, pogotovo pojmanje tefsira, komentara Kur'ana, je na jednom posebnom mjestu. I zato ćemo vidjeti, znači, da one, oni pravci, one sekte, znači, ako usporedimo njihova mišljenja sa mišljenjima sahaba, vidjet ćemo da se razilaze. Vidjet ćemo, vidjet ćemo da se razilaze. I zato ćemo vidjeti da su ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam na isti način prihvatali, da kažemo ovako, prihvatali su sve što dođe u Kur'anu, a zatim u sunnatu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Bilo da se radi o akimu, ili da se radi o halalu i haramu, ili da se radi o ili da se radi o mravu. Sve su to prihvatali kao isti, Prihvatali su svojim srcem i svojim razumom. I zato nigdje nećemo vidjeti da su rekli Allahu poslanić pa kako to? Kao što kasnije e, neki pravci koji su pojavili, koji su rekli da je prvi izvor koji ima vjere razum. I to je osnovna stvar koju komentazira. A u tome su islijedili i oni koji su bili na pravcu tekelima, kao i šaarima, i drugi. Da su rekli prvi izvor vjere jeste razum. A zatim dolazi tako. Ono što je došlo u pravnu sudu. Pa ako dođe do kontradiktornosti između razuma i onoga što je došlo u predajama, to je u Kur'anu i sunnetu, onda predajama ono što je došlo u Kur'anu i dajemo tumačenje koje će biti u skladu sa razumom. Ono da, da bude u skladu sa razumom. I zato neke, e, e, da kažem, poimanje neke ajeta kao, kao što su poimane smatrao su neki to ne prihvatili. E, poimanje neke hadisa koji su došli od poslanika Alihi Salatu Osara, pa makar bilo u Buharu, neki su to ne prihvatili. I zato i dan danas imamo ljudi koji poriču hadise koji su došli u Kao što je, na primjer, sihat poslanika sallallahu alaihi wa sallam. da je poslanik sallallahu alaihi sallam bačen sihr. Hadis u Buhari, oni kažu ne, to je neprihvatljivo. Kako da poslanik sallallahu alaihi sallam bude obsihren? Međutim, to je u Buhari i povod objave sura kola uzbuna bin Falak kola Kula uzbuna bin Nas jeste bi upravo radi tog događaja. Međutim, vidjet ćemo da su prihvatali ono sve što dolazi i sa svojim srcem i sa svojim razumom. Pa tako negdje nećemo vidjeti da su ashabi poslanika sallallahu alaihi sallam došli poslaniku alaihi sallatu sallam i rekli Allahu poslaniku Kako to sudi da, pa tamo se spominje nešto 50.000 godina, pa dan koji dan godina. A kako to da razumijemo? Znači, nećemo to vidjeti. Niti ćemo vidjeti da su došli, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominio neke preznake sudnjeg dana, da kažu Allah poslaniš kako to? Kako to da jedna velika ogromna rijeka presuši, da dole bude zlato, da bude ovo? Je to moguće? Ne, nego su sve to prihvatili. Također kada je bilo razumijevanje halama i halama, kad dolazi čovjek poslanik sallallahu alaihi sallam koji ima zlatni prsten, kad poslanik sallallahu alaihi sallam kaže da je to zabrani, čovjek baca to. Ili kada je objavljen aj o zabrani alkohola, da su na tekla rijeke, da su tekla rijeke alkohola. Znači na sam na jedan te isti način su prihvatili sve što je došlo vjeri. Ono što je poslije toga došlo kod islamskih učenjaka, da kažemo podjela po navodnicima vjere na akidu, na ahlak i na fikr. To je došlo samo u smislu da bi se lakše ljudima, da bi se lakše ljudi podučili. Da bi se lakše ljudi podučili, da, ima da kaže, ima tamo nešto što se zove ima određen broj kuranskih ajta koji govori o propisima, ima određen kuranski broj ajta koji govori o tome, ima određen broj kuranskih ajta koji govori o tome. Međutim, ni u kom slučaju da su jedan dio prihvatali da su drugi odbacivali. I zato jedna od najvećih novotarija, od najvećih savremenih novotarija, jeste poimanje vidjeno na ovakav način. Znači, ne podjele koje su došle, dobro, pa Obratite pažnju ovo. Ove podjele koje su došle na ahla, na akidu, na halal i haram, došle su kako bi se ljudima lakše predočilo. Međutim, ni u kom slučaju da neko kaže ja primatam ovo. Ja sada govorim samo o akidi, govorim o akidi, govorim o akidi. Međutim, ahla, hoću nekome učiniti zulu, neću nekome učiniti zulu, to nije sada Normalno, sada imaju stvari koje su bitni od njih. Međutim, da čovjek kaže, eh, sada meni je bitno halal i haram. Znači da zna da li je ovo halal, da li je ovo halal. Međutim, druga sad je toliko nije bitna. Ne. Znači, praca suda kao jeste da sve stvari prima na jedan način. I zato, na primjer, ako pogledate nekada, na primjer, do vašeg kuka dođe e, neka knjiga, ili pogledate neko predavanje, neki zabudili se, se, kao što su, na primjer, Znači, vidjet ćete u glavnih karakteristika ti sekti da govore samo o jednoj stvari. Da govore samo o jednoj stvari. u svoju vjeru grade na samo jednoj stvari, po jedan dio vjeru. I zato, na primjer, pogledajte, ja nekada namjerno upali neke šitske kanale, da gledam njihova predavanja. Znači ljudi spomenu u 10 minuta 300 puta spomenu Husein, Husein, Husein, Husein, Husein Allah ta'ala anhu. Normalno Husein Allah ta'ala anhu ima mjesto kod ahli sunnata dao džavata. Ahlu Bejt ima mjesto kod ahli sunnata dao džavata. Međutim, ne je 100 puta više Huseina nego što spominješ sada Allah alaihi wa sallam. Znači čovjek koji ima zdrav, zdravu razum, zdrava razum, razum, će ukazati da to nešto tu nije u redu. Ili da kažemo to i, e, i kod također isto i kod drugih pravaca. U svakom slučaju, Znači ovdje vidimo da su ashabi i prve generacije, da su prihvatali ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da su prihvatali i svojim srcem i svojim razumom. Zbog čega sada kažemo ovdje svojim srcem i svojim razumom? Zato što neki pravci, kao što je to e, prvi takav pa- pravac koji se pojavio bile su Mu'tazile. Međutim, poslije toga uh, e, sledbenici Irkul Kelama su prihvatili veliki broj stvari od Mu'tazila. E, na primjer, oni su odbili da primate pojmanje Allahu i Đalešanu svojih stava onako kako su to je stava. I zato u Koranu i Sunnetu, na primjer kada se spominje da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigo iznad Arša, sahabi su shvatili da Allah Đalešanu se uzdigo iznad Arša, znači onako kako nas obavijestuje u svojoj knjizi. Kako ću toga, kako se uzdigo, u to ne ulazimo. Dok su činjaci od Kalaba ušli kažu, znači to da se Allah Đalešanu ovako uzdigao. Ako kažemo da se uzdigao, znači da je ograničeno. Ako kažemo da je ograničen, kažemo da je to, kao kažemo da je to, znači, teologički je princip. I kada im se kaže, dobro, međutim, ashabi Allahu poslanika, i salatu wasalam, su prihvatili i vjerovali su i prenešeno od njih. Su govorili sa Allah Đelešanu, Da Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu je spomenuo ruč i da Allah Đelešanu ima ruč. kaže, dobro, kaže, ashabi su vjerovali svojim srcem. Prihvatili su svojim srcem. Međutim, nisu prihvatili svojim, svojim razumom. Kaže, su bili na onom jednom ono što bi se reklo fini muslimani, dobri muslimani, oni sve što im se kaže na svojim srcima. Međutim, razum neke stvari nisu najbolje razumjeli. Znači, pogledaj, ovo je također jedno grđenje shaba Allahu sallam, sallallahu alaihi wa sallam. I zato kaže Šeha Abdurrahman Mahmud, kaže, čudite se, kako se čudimo kada žije grde ashab Allahu sallimu alaihi sallatu wa sallam. Međutim, ne čudimo se kada među ahli sunnatu al džamatu ili oni koji sebe pripisuju ahli sunnatu al džamatu, ima oni koji govore ovako svatanje. Govori da ashabi nisu razumom prihvatali i razumili neke kuranske, neke kuranske aje. I zato su dali, došla, došla jedna izreka za koju šehr Islam je kaže da je velika laž, a to je da su govorili sledbenici Irkul Kalama, kaže Tarijekuna, e, naš pravac u pojmanju Allahu Đelešanu u svoj i ovoga, je kažu ahkem, je precizniji, on je precizniji. A tu sahabe, a pravac sahaba, on je predaniji, on je ono više predaniji. Međutim, naš pravac, on je puno precizniji. Znači, zar je moguće da, da, da, se kod ashaba nađe poimanje vjere da nije precizno? Znači, da sve precizno razumije Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. E, sada da obratimo pažnju jednu stvar. da je povežemo sa ovim o čemu govorimo. E, pogledajmo nastanak prvih devijacija od Kur'ana i Sunnika. Odnosno, nastanak prvi sunnika. Znam neko koja je bila prva sada u islamu Haridžije. Prva sekta koja se pojavila bili su Haridžije. I ovaj usporedno kažu Haridžije i Rafidije. Haridžije i Rafidije dvije slične. Zbog čega? Zato što je to došlo razilaženje oko Ali radijallahu ta'ala anhu. Kraj hilafeta Osmana radijallahu ta'ala anhu i pojava hilafeta Ali radijallahu ta'ala anhu. Šije su otišle u jednu krajnost. Znači počeli su da se otkriju Ali radijallahu ta'ala anhu. Neki su među njima ga smatrali Bogom, da ono bila i ta'ala. Dok su Haridžije s druge strane Znači smatraju ga nevjernikom. Smatrali su ga nevjernikom njega i veliki broj ashaba koji je u tom sporu koji je bio stao na stranu Ali radijallahu ta'ala anhu. Međutim, ono što je zanimljivo, kada je u pitanju razumijevanje Kur'ana, tefsira, jeste jedan događaj koji su spomenuli historičari, niste sigurno čuli taj događaj, kada Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu došao da raspravlja sa Haridžima. Kada Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu došao da raspravlja sa Haridžima. Znači, pazite, jedna skupina muslimana koji su bili svjedoci, znači, gledaju, još uvijek ima među njima shaba, znači tu koji su zatim, ima shaba Allahu poslanika sallallahu alaihi Među njima Ibn Abbas, znači znali su da on od svih ashaba ima posebno mjesto kada je u pitanju razumijevanje Kur'ana. I vidjeli smo kako je Mujahid se hodio prema tome. Međutim, kada je Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, dolazi na sami njima raspravlja, oni su rekli, njihove glavešine su rekli, da raspravljajte sa njim. S ovim čovjeku koji dolazi, sa njim ne raspravljaju. Pa su rekli zašto? Kaže, zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, bel hum qawmun hasmu. Kaže, oni su narod. u je 58. su Zuhru. Oni su narod koji raspravlja. Tako dakle, da se ovaj kuranski ajat odnosi, odnosi se na nevjernike Kurejše odnosi se na Kureš. Međutim, ne vjernici. Normalno, ashab, vrti koji ashab uspije Kureš. Međutim, oni su rekli, Allah Đelešanu za Kureše kaže, a prvo, komu hasmu, oni su narod koji voli rasprave. A kaže, da Abbas je Kureš. I zato kaže, nemojte raspravljati za Znači, pogledajte ovo poimanje, ovo kuranskog Znači, kako? Znači, jedan kuranski ajet. I zato vratite se na ono što smo rekli o poimanju ashaba. I sve je sekret. Kao dokaz uzimaju ajde hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallam. pa pogledaj pogledajte kako razumiju. Ovaj, ja sam namjerno odvojio upravo ovaj primjer da vidite. Znači, kako kuranski ajet koji govori o nevjernicima Kurešija i, od, i onima koji su se suprstavljali poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allah je zašao kaže da nam to ukrasi mogu. Oni su taj koji ne spravlja, koji voli razum, voli svađu. I taj je ajet, znači, u komentar toga ajeta da kažem, ubacu Abbas na temu Zbog čega se on zadužen želio, ovaj kuranski ajed, ovaj kuranski ajed, ovaj kuranski ajed govori o Koreši. Znači, ovo mi bi mogli još da govorimo. To jeste da pravimo poređenje, na primjer, kako, e, da kažemo, kako ova sekta, e, kako ova sekta pojma neke stvari. A kako ova, na primjer, e, šije u svojim tefsirima, na primjer, nažalost, prevodi se jedan takvi pa onaj, ovdje kod nas, pa fondacija Mula Sadra, prevodi Tefsir Mizana, od Tabatabaje, jednog poznatog šijskog mufesira, savrmenog šijskog mufesira, koga smatraju obnovitelj, muđetinom, reformatorom kod njih, znači oni savrmeni, e, njegov veliki poznati Tefsir Tefsir Mizana. I sad ova šijska fondacija Mugla Sadra prevodi, prevodi taj Tefsir. Naprimjer, taj komentator Kur'ana, kada komentarše sure, e, kada komentarše ajete sure Nuh, o iku, o potvrdu. E, na primjer, znate, znači, slučaj sa Išom Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Zbog čega nisu došli sa četiri, zbog čega nisu došli sa četiri I znate da bili Znači, Iša Ovaj komentator Kur'ana kaže, u ovim ajetima je dokaz da kada strana, da Aisha radijallahu ta'ala anha nebija. Sa, sa fikske strane, zato što nisu došle četiri se dobro. Međutim, kada u sama suština, kaže sam, Allah najbolje zna šta je to. Kaže, Allah najbolje zna šta je to bilo. Znači, pogledajte jednoga, pogledajte jednoga pristupa. I zato, na primjer, e, e, svi ti braci, znači, obaveza da se vratite na njihov, dobro, mi sad nemamo vremena o tome da govorimo, da se vratimo na historijski nastavak. Kako su nastali? I onda, kako su nastali od nekih budaleština i gluposti, poslije toga su morali svi tim ajetima i nismo. I nisu mogli da je odbaci. Mogli su da odbaci hadisi poslanika sallallahu alaihi sallam da kažu ne primataju se od ovog i od I nisu mogli da odbaci Kur'an. I zato su bili primorani da dolaze sa tim predajama, sa tim predajama u kojima će, u kojima će šta, e, da kažemo, podržati, dati potporu za ona svoje mišljenja na kojima su. U svakom slučaju, ako se radi. Znači ovdje ono, možda se čini da ponekad malo ovdje po teme, međutim e, namjera je da vidimo kako su prve generacije poimale šta znači odnos prema Koranu, prema Allahu i oblašavamo Šalim E, I zato ako vidimo, znači prvo da se malo na ne završi, Znači, ako vidimo, ako obratimo pažnju, na primjer, na ibadet, to jeste odnos između čovjeka i njegovog gospodara Subhanahu wa Znači vidjet ćemo jednu veliku, da kažemo, ponekad vidjet ćemo velike stvari, ponekad stvari koje ne možemo da razumijemo. Znači koliko su ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam bili odani Kur'an, koliko su bili odani Vlade. Da danas živite velike stvari ne možemo pojma. Ili e, tabiini, ili tabi tabiini. Znači da zamislite da čovjek kada čuje kuranski ajat ili kada prouči kuranski ajat, ne padne u nesvijest. Kao što se prenosi jednom od kabira da kada je proučio ajde sura Mudete, fa ila nukira fil nabud, da je pa svijest. U nekim predajama se kaže da umro. Fa ila nukira fil nabud, kada se umre u rok. Međutim, čovjek što se više druži sa Allahom i Đelešanu Zorom, što više uči u Kur'an, to posebno ostavlja draga na njegovo srce. Zavisno je sam sallallahu alaihi wa sallam koji čitav noć provodi, učeći Kur'an svi ajde. In tu tu'adibhum, fa inna ma'ibadu. Ako ih kazniš, pa on su tvoji robovi. Wa in tabfir lam, fa ka innaka antal azizu ako im oprostiš, pa ti se moćni mudri. Znači, zavisne da čitav taj Kur'an, da samo taj dio Kur'anskog ajeta, da čitav noć poslanih sallallahu alaihi wa sallam provodi učeći taj Kur'anski, učeći taj Kur'anski Zato kada se vrati, kada prve generacije Selefa su pisala zasebna djela u kojima su govorili o ahlaku, o moralu, onoga koji pati Kur'an, onoga koji nauči čitav Kur'an, I onoga koji zna jedan dio Kur'ana. Allah nikada se vratimo na te te knjige u kojima se govori kakav treba da bude moral onoga koji vas Allah čovjek i, i, i onoga uopšte koji uči Allahu za našu knjigu. Čovjek se znači, znači kad vidi taj govor, znači, ja ne mogu da opišem, na primjer, ako se vratim na govor e, Ađurnija u svom dijelu Afraq Muhammad al-Quran, kako govori, kakav treba da bude, kako treba da bude ponašanje onoga koji uči Allahu za našu knjigu. Pa spominje predaj Ibn Mesud radijallahu ta'ala anhu kada kaže la yakun ahadu sura. I kaže, kada učite suru, neka briga jednog od vas ne bude kada će doći do kraja te sure. Ono da čovjek uči što prije što prije nauči. Kaže, neka mu ne bude briga kada će doći do ahadu sura. Kada će doći? Kaže, pa kaže, neka mu bude briga, meta je bude briga, kada će biti od onih koji se boja Allah Kada će biti od onih koji strahuju od Allaha subhanahu wa ta'ala? Kada će biti od onih koji su minal muhsinin, od onih koji čine dobra djela? Kada će biti od onih koji su sadiki, koji su iskreni? Kada će biti od onih, kada će biti od onih na nekoliko stranica? Obraća se onome koji čita i kaže mu kada ćeš biti od onih, kada ćeš biti od onih? Jer Allah subhanahu wa ta'ala jer je toga objavio Kur'an. I zato kaže da čovjek uči Kur'an. Kaže Ađurri, kaže jedna يتسبح القرآن يؤدب به نفسه. Kaže on lista Kur'an Lista Kur'an, a sa tim listanjem odgaja samog sebe. Pogledajte, lista Kur'an odgajajući samog sebe. I zato je bilo prenosi su da su tražili sebe, da su tražili sebe u Kur'anu. Pa kaže jedan od njih, kaže, prešao sam Kur'an od početka do kraja, kaže, tražići sebe. Gdje sam ja? Gdje me Allah subhanahu wa ta'ala spominje? Spominjali me među onima koji su vaki, koji me spominje oni među onima koji su vaki, kaže sve nisam našao sebe, u kuranskom ajetu gdje Allah Đelešanu kaže وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا kaže među e, i oni drugi koji su priznali svoje grijehe kaže pomiješali su svoje dobra i svoje loša znači pogledajte kakav je bio njihov ajet da su tražili da su tražili sebe odnosno svoj hal u Allahu subhanahu wa ta'ala također kada u pitanju da jer mislim e, da ovo da kažemo jedan dio o kojem posebno čovjek treba da poveda računa. Znači, ovo ste poimanje dali u životu svakog od nas. Jer draga vraću ja pogledam. Ako se mi upitamo, na primjer, kako je većina nas počela klanjati? Ako kažemo, evo, ja sam sebe pitam, sad sebe pita kako sam ja počeo Vidjet ćemo da odgovor u tome da je došlo neko. Znači nije bio nikakav šejih, nikakav doktor, nikakav magistar, koji je trebao je mali, kada niti je došao neko lijepo, ajde kanja. je došao neko i dao kasetu. ti je došao neko i dao knjigu. Znači, tako, na isti način, ko što se dava i živio za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato ćemo vidjeti veliki poznati ashab, veliki broj ljudi da nije prihvatio vjeru sebebu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nego, na primjer, sebebu Ebu Bekra Allaha ta'ala. Jer kada Ebu Bekra Allah ta'ala primio islam, on je išao dalje do drugih i pozivao ih da primio što znači da je obaveza svakog pojedinca da poziva Allah subhanahu wa ta'ala i nije to nešto što je obaveza nekog drugog. Znači to je nešto, draga braća, što je obaveza svakog pojedinca. Međutim, nije stvar tu da čovjek, da samo govorimo obaveza je, obaveza, obaveza je naređivanje dobro, e, obaveza je zabranjivanje zla i tako dalje. Nego da vidimo na kakav način nam Kur'an govori obaveza naređivanje, dobro i zabranjivanje zla. Primjer, spomenut ćemo samo jedan To isto i meni govori mnogo o tome. Znači, ako čovjek živi s ovim kuranskim ajeta, mnogo će razumijeti kakva treba da bude, kakva da bude njegov odnos prema nama, prema pozivanju Boga. A to je ajet sura Al-Kahf, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَعَلَّكَ بَاخِرُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا بُقِهُ مِهَدَ الْحَدِيثِ أَسْفَرَ Kuranska ajeta sura Al-Kahf, gdje Allah ima šalu, kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam, obraća se poslaniku alaihi sallam, kaže, Zar ćeš ti svisnuti za njima? Zar ćeš ti svisnuti za njima ako oni neće da povjeruju u ovaj govor? Ako neće da povjeruju u koji govor? U Kur'an. Pogledajte, prije svega ovaj izraz je došao u kuranskom majetu Bahi i ono. e, veliki broj ashaba su ga protumačili, znači ne samo u smislu pomahnita za njima, nego hoće li se ti ubiti Hadi u nafsu, kao što je zabilježen Abdel Razak u svom tefsiru sa sahih sanadom od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu da je tumačio ovaj kurac kajet bahi'un da ga je tumačio katilu nafsa. Hoćeš li ti ubiti sebe? Na njihovim trgovima, ala da, Allah Đelšanu ovdje spominje na njihovim trgovima. To jeste, nakon što vidiš trgove, gdje oni odlaze, a neće na prihvate, na prihvate vjeru. Znači, kažu mu, veseli poput čovjeka kojem odu, kome ode neko koga odvoji, A kaže, ostavi, ostavi ovih trgova. Ovi ragova. Po svaki put kada vidi nešto od njih, sjeti se, pa bude teško. Jer tako poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je, kada bi ljudi odlazili, koji pozivu u Allahu subhanahu wa ta'ala, kada bi vidio kako odlaze poslaniku sallallahu alaihi wa sallam je bilo teško. Međutim, toliko mu je bilo teško, da su ljudi koji su ga gledali, da su pomislili da će, da će ubiti samog sada. Toliko su, znači toliko je na njemu bila tuga, da ovaj kuranski ajet u isto vrijeme bio kritika poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. To jeste. I žali za njima. A nemoj toliko da žališ za njima. Nemoj ta žalost za njima. Da bude tolika da ljudi koji te gledaju da misle da hoćeš da, da se ubiješ. Jer je toliko poslaniku sallallahu alaihi wa sallam teško biti. I zato kažu komentator Kur'ana. Da ovom kuranskom ajetu znači nije da kažemo zavrano. Da čovjek se žalosti za ono kako je nekako upravio nego da u tome bude umjeren da u tome bude uvjeren. Jer ko kaže še e, Sadi, da e, pretjerivanje u tome, da je to budafun nefs, da to slabi čovjeku nefs, da to e, slabi čovjeku tela i čovjeku volju za I zato, draga braću, ovo je uopšte jedna stvar koja je bitna. Da se razumije kada je e, u pitanju pozivanja Allah subhanahu wa ta'ala. Jer vidimo i kod nas danas da imamo jednu gradnost ljudi koji uopšte ne postoje žene. Kako će neko krenuti pravim putem? Neće neko krenuti pravim putem. Svejedno. I da Allah Đelešanu sačuva taj hal. Zadesi čovjek u srcu. I zadesi će ga ukoliko se ne bude družio s ovim kuranskim ajetom. Međutim, s druge strane ima šukur. Znači ima među nama oni koji su postavili, da kažem, velike ciljeve. To su u redu ispravni ciljevi. Međutim, oni su nemogući za ostvariti. I zato čovjek kada vidi da ne može da ostvari te ciljeve, znači čovjek se ono skahari. Što kaže, znači čovjek jednostavno postane tako ostav, da jednostavno ostane da nema kaže hajde. Znači ne može više, ubilo ga je. Zato što misli da hoće da svi ljudi budu takvi, da budu. Međutim, vrijeme u kojem živi, vrijeme u kojem se nalazi, ljudi su potpuno drugačiji. I to ubije, to ubije u taj davetski ruh. I zato, draga znači to što e, komentator Koranu kazuje, jeste da u toj stvari treba da bude Znači treba da bude, jer vidimo da je to posljednjih sallallahu alaihi sallam imao toliko da su neki ljudi koji su ga posmatrali, da su pomislili poslanik sallallahu alaihi wa sallam će se ubiti. Međutim, s druge strane, ne treba, ne treba da bude pretjeran. E, u isto vrijeme, kada vidimo naredbu dana, prva naredba dana, i kako treba da bude dana, odnosno od prvih naredbi, gdje su oni kuranski ajeti koji su objavljeni u mekanskom periodu, gdje se govori poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, o tome je poziva. Pa između ostalog u suri Kur'an se kaže وَجَاهِدْهُ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا i ti sami to znači je sa Kur'anom, ovdje se mi odnosi na Kur'an, ti sa sa Kur'anom, protiv njih se bori velikim džihadom. Protiv njih se bori velikim džihadom. Ovdje se misli na davu. Ne misli se na džihad u smislu džihada koji je objavljen poslom, medijskom parijetu. Zato što ovaj kuranski ajet mekac. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala i tu davu naziva velikim džihadom. Međutim, ovdje ukaziva da treba ovdje da bude sa Kur'anom. I zato ako pogledamo u primjere ljudi koji su primili islam za vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam, od stvari koje ćemo naći jeste da im je poslanik sallallahu alaihi sallam pozivajući, proučili nešto od Kur'ana. Kao što je bilo slučaj sa Bubekir radi Allah ta'ala. Da je došao Bubekir Allahu poslaniku alaihi sallatu sallam i rekao Muhammed, šta je? Nema te kaže na onih naših svijetima gdje smo bili. Ljudi za tebe kažu da si to i to. Ljudi za tebe kažu da nastavljaš porodce. Ljudi za tebe kažu da grbiš naše pogode. A kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, istina. Kaže, istine, Kaže, fa inni Rasulullah. Kaže, ja sam poslanik od Allaha. I kaže se u Qara alihi A zatim koji kaže, proučio jedan dio, proučio jedan dio Qur'ana. Draga da pođe kada u pitanju akida, e, kada u pitanju akida, ono to što smo vidjeli, što je bio glavni izvor i što treba da bude glavni izvor, misle Kur'an. Pogledajte, mi ponekad pogrešno razumijemo stvari akida. Znači, akida jednog vjernika, jednog muslimana, to nisu samo neke teorije o kojima čovjek raspravlja. Akida je nešto što ostavlja trag na čovjekovom životu. I zato pogledajte e, kako su prve generacije učile akidu od poslanika sallallahu alaihi sallam. Nisu učili u smislu da je poslanik sallallahu alaihi sallam govorio vjerujete tako, vjerujete tako, vjerujete tako. To su islamski učenjaci kasnije pisali. Jer islamski učenjaci su kasnije pisali djela iz akide kada su počele da se pojavljaju novotarije u Akiju i kroz te opisanja su ukazivali na neispravno pojma. Međutim, način na koji su prve generacije učili Akiju od poslanika sallallahu alaihi sallam i da imao od ashaba jeste bio kroz Kur'an. I kada Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu nešto kaže da to prihvati i da to sprovede u praksu i da to ostavi traga na njegovim životima. Jer ako pogledamo, ako pogledamo novotarije koje su nastale, vidjet ćemo sve da su to bile stvari koje su uzrokovale, koje su uzrokovale da to vjerovanje i to uvjeđenje ne ostavlja pozitivne tragove u životu muslimana, odnosno u životu muslimana. Odnosno u životu muslimana. I zato, na primjer, e, jedna stvar koja je bitna, jeste da pojim da dobro, e, kada govorimo o novatarijama, novatarija ima mnogo. I Novatarija se razlikuje. Nije svaka novatarija ista. Neka novatarija velika, neka novatarija neka novotarija ostavlja traga, velikog traga, na čitavu zajednicu, na umet, a neka novotarija ne ostavlja. Neka novotarija postaje novotarija samo za ono kako ga čini. I zato čovjek kada govori o novotarijama, mora da razumije novotariju, da razumije suštinu te stvari koja je nova u vjeru. Ne samo da misli novotarija je to, to, to, to, ne. Danas u našem vremenu ima puno više novotarija, ima veliki broj novotarija koji ostavljaju velikog negativnog traga da umet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nego što su to ostavljali neke novotarije koje su pojavljivali prije. Na primjer, danas imate jednu novotariju koji zastupa veliki broj, ili da kažemo jedan broj onih koji govore o Allahu subhanahu wa ta'ala jer, na primjer koji kažu da u islamu nema džihada osim odmora trenutka. Znači da u islamu samo ima džihad i difa'a odbranbeni džihad. Međutim, sad da kažu da, mus, da muslimanska vojska, da halifa, ode u neko mjesto i da ratuje protiv toga. Ono ko se došlo sunat poslanika sallallahu alaihi sallam, da ih pozove la ilaha illallah, ako odbiju da ih pozove da pravi džiziju, ako to odbiju da vodi jedan njih, kaže da to nije. Kaže to nije. Nego je samo u islamu je došao i sve one ajete koji su došli, tumače u svoj korist, svi oni ajete koji su došli, oni govore u stvari samo o odbranju. Znači pogledajte, jedno ovako pojmanje, je nešto što ubija davu u njenoj osnovi. Pogotovo kada se sa tim vjerovanjem pomiješala akida džabrija. Znači pogledajte, mi ponekad da uh, e, na to da ima, da je tamo bila jedna sekta koja se zvale Džabrija. Međutim, ne razumijemo šta je to. Znači jedna sekta koja se pojavila još davno, u prvim stoljećima, koji su vjerovali, e, koji se zovu Džabrija, koji su vjerovali da čovjek sve što čini, da, da čovjek u stvari u svojim djelima nema izvora. Da čovjek u svojim djelima nema izvora. Nego Allah Đelešanu, ono što ti je dao da ti učiniš zinalu, ti ne učiniš to, to je kada je da I ti se ne smiješ tome suprastave. Pa da neke predaje koje su da Allah Đelešanu sačuva. Neki svojih sredbenika. Pa kažu, na primjer, došao čovjek, našao svoju ženu kako zinalu čisaniti našla svoju ženu, zinalaž. I uhvatio je i znala što će ono, šta radiš? Kaže ona njemu, moj kad je da vam spavio? Kaže, ne smiješ se to ništa. Kaže, on joj kaže, spasila ženu, džahnama. Kaže, Allah subhanahu spasila smo džahnama kada mu podučila to je, I drugi je tako. Danas takvi, danas ti vjerovanja imamo među nekim onima koji govore, koji pozivaju Allah subhanahu wa ta'ala, pa danas neki izađu na televiziju kažu, kaže, ako je čovjek, ako je čovjek nezadovoljan, to zato što je, e, tamo ima neka osoba koja se suprastavlja, e, koja se suprostavlja dalje, Kaže, on se suprostavlja Allah Đelešanu u kadru. Ona je, kaže, koji, ono, koji ima preveliku vodu i želju, da ljudi, da svi ljudi postanu muslimani, kaže, on se suprostavlja Allah Đelešanu u kadru. Znači, pogledajte kako ta, kako ta stvar ostavlja traga. I po vjerovanju tih ljudi, znači čovjek ono muslima, ako neko prije islam, alhamdulillah, ako ne primi, alhamdulillah, međutim, jer sve Znači čovjek ne smije da se suprostavlja Allahu Đelešanu, da se suprostavlja Allahu Đelešanu kada. Jer da kažemo druga novatarija, novatarija tu adjan, jedinstva religija. Novatarija, jedinstva religija. Gdje ljudi kažu, danas normalno, vama je poznato, da ima veliki broj danas kod nas, takozvani intelektualaca ili koji se ne razine islamskim učenjacima, koji zastupaju ideju vahda tu adjan, jedinstva religija. I kažu, današnji kršćani, oni su na istini, oni su vijednici. ako su u svojoj vijednici, današnji židoviti, oni su vjernici. Mi muslimani smo vjernici. Allah je došao će nama presuditi na sudnjem danu. Znači, pogledaj, čovjek ako e, uđe u suštinu tog govora, ako uđe u suštinu tog govora, kakva veza ima da čovjek petkom ode račun da subot da subotu svjetskoj pošto je i židovi, da ne dobro vode u crkvu i da se svim tih dijelima približava, da se približava Allah subhanahu wa ta'ala, nema nikakve Ako kažemo da, su, da je sve to ispravno, ili kako neki ljudi kažu da su sve to putevi koji vode do Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, sve te današnje vjere, sve te današnje religije, svi ti današnji pravci, kaže, sve su to putevi koji čovjeka približavaju uzvišenom tvorcu. Znači, pogledajte ti dalaleta i ti da, Onda nema sumnje da čovjek, je da kažemo, e, zajednica, ukoliko bude kod Israja, kakve mišljenja, kako će to nje biti prisutno, da kažem, suprostavljanje, suprostavljanje su, koji dođe će reći, kao što se dešavalo kroz istoriju islama, da ljudi koji su bili pod takvim, kada je došla okupacija, kada je bila okupacija, šta ja znam, Alžira i tako dalje, došli su neki šehovi koji su rekli, ne, ovo su ulato tamo, ovo su ljudi koji su naši, naši mali, naša halifa. Dođu, na primjer, francuzi, mu kažu, njima je obaveza pokornost. Zbog čega? Zato što to kaže, ako se suprostavljaš njemu, suprostavljaš Allahu, kada? Znači, oni se dođu šehovi i tako dalje kažu, znači, ne smiješ njima suprostavljati, to suprostavljanje Allahu, Znači, zamislite koliko to ostavlja trag, koliko to ostavlja trag, znači da, ovaj, na jedno, na jedno jedno. U svakom slučaju, znači da ne, ne durimo, e, sve su ovo stvari koje ukazuju i upućuju na jedno, a to je, znači, rezime Kolasatu Kaum, na prve generacije, znači, vidjet ćemo kakav su imali pristup prema Allahu za Znači, kada je u pitanju akida i kada je u pitanju ahlak, da su razumijevali da je izvor svim tim stvarima Allaho Đelešanu. To je kurban. I zato, treba braću, ne može e, neka, neka sahra, neko islamsko buđenje, koje se pojavi u nekom mjestu, u nekoj sredini, ne može da bude uspješna ukoliko prvi temelj te dane i te sahre i te reforme neće biti Allahom Đelešanu. U svim ovim segmentima koje smo spomenuli. Ne može da bude tamo da budu mladi ljudi koji ne znaju ništa da učite Allahu te našao. Koji ne poznaju onoliko koliko mogu Kur'ana naučiti. Koji ne znaju značenje onoliko koliko mogu, kaže onoliko koliko mogu od onoga što znaju. Znači ljudi koji će se potpuno posvijetiti Allah te našao knjizi. Jer vidjet ćemo da sve druge nauke, i nauka o hadisu, i nauka o fiku, da sve to usko vezane za Kur'an, za Allah Allahu te Neće ne naći nijednu, skoro nijednu fiksku mesalu, a da se prvi dokaz tebe sebe ne spominje kuranski ajet govor Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ne može, draga, znači, da bude među nama, da naša dava, naša sahva, bude na nekim drugim temeljima, a ne na ovim temeljima. I zato vam kažem, znači, da ovo je jedna stvar o kojoj trebamo dobro da razmislimo. Zato što se dešava, znači vidimo dosta puta obradu koji su ljubomorni kada obitaju Allah subhanahu wa ta'ala vjera. Međutim, znači ljudi ne poznaju dobro učenje Kur'ana. Znaju veoma malo Kur'ana na Znači, vidi se da je mogućnost da znaju što više. Ne, ne obhode se prema ljudima kojima Allah Đelešanu dao to znanje kako treba. Subhana, neki dan slušam predavanje šeha Muhammeda Hassana, poznatom dalje, koji govori o tome kako čovjek treba da se ponaša prema onome kome Allah Đelešanu dao da cijelu knjigu poznaje na pamet. Normalno, onaj koji poznaje cijelu knjigu na pamet, on ima poseban emanet, na njegovim plećima je poseban emanet. Međutim, je šeha Muhammed Hasan, Kaže, tog čovjeka trebate poštovati. I ako vidiš kod njega neku stvar, da je pogrešna, kaže, da mu na lijep način priđeš i kažeš. Jer ta srca, ta srca, pogledajte ovo što je Hasan, kaže, ta srca, da nisu bila čista, da nisu bila čista, Allah Želešanu ne bi dao da njegov govor od početka do kraja se nađe u tim srcima. I to je dobro zapamtite. Da jedna vjera, kako čovjek da vidi svoje srce, kao što govori Osman radijallahu ta'ala anhu, Wallahi, Kaže, Allah, tako mi Allah, kaže, da su naša srca čista, kaže, nikada se ne bi zadovoljila Kur'an. Da, da su naša srca čista, kaže, ma žega Kur'an. Nikada se ne bi zadovoljila. Nikada se ne bi zadovoljila Kur'an. I zato čini vidi, nekada otvore Kur'an, može ući dvije stranica, nekada može dvije stranica, nekada mu teško, nekada može ući mašala džuz da prouči, nekada mu nekoliko stranice, zbog čega ne srce. Znači da je čovjek srce čisto, koliko je čisto, koliko može učiti pravi. Znači ovo je jedna mjerila, jedna, jedna mjera koja je došla u govoru ashaba, tabina i islamsko činjaka se dan danas. I zato srca onih koji su naučili Allahu će našavati knjigu na Što znači poštivanje? Došlo u govoru. I poslanika sallallahu alaihi wa sallam, veliko poštivanje onih koji poznaju Allahu će našavati Jer ta srca da nisu bila čista, Allah će našavati ne bi dao da se u tim srcima nađi Allahu subhanahu wa ta'ala. Normalno svijestno da Allah Đelšanu sačuva. Nekada Allah Đelšanu nekome dade, srce mu bude čisto da se srce ispravlja. Znači, neko nauči Allah Allahu Đelšanu knjigu i poslije toga šta? Znači, postane laki, postane onaki. Allah Đelšanu sačuva, ima oni koji... Znači, naučili se Allahu Đelšanu knjigu, propuštaju namaze, da Allah Đelšanu nekada sačuva. Međutim, mi smo ovdje svjedoci i drugi ljudi koji su bili tu, kranjali, padali Allah Allahu Đelšanu na seću. Međutim, Allah Đelšanu dobro, Allah Đelšanu sačuva, ostane. Pa da čovjek osnovi. I zato, draga braću, ova dava, ova sahva, mora prije svega da bude vezana za hranu. Ja pogledajte također, sad smo ovdje spomenuli ljudi koji su bili sa nama, ili da kažemo ljudi koji su bili omladina koja je dolazila u džavu, klanjala, pa ostala. nama, za Allah je našao sačuva. Počeo biti okolo, vratio se stvarima kupka i džahlije kada koji ima bio. E sad ime mi recite, a vi svi znate nekoliko takvih. Jer ima da je neko od njih, da je neko napustio u vjeru, zato što je posudio u vjeru. Zato što je rekao, ja više ne vjerujem Allah. Zato što je ja, rekao, ja ne vjerujem poslaniku sa oblasti. Što je rekao, ja ne vjerujem više sudi dan. Ja sumnjam sam, niko od njih je. Međutim, ostavili su radi dunjalu. Ostavili su radi ljubav prema dunjalu i prema iskušenjima koje taj dunjalu otvorio. Međutim, čovjek koji se druži sa Allahom, Pogledajte na koliko je sada Đelešanu u Kur'anu. Na razne načine govori. Na razne načine govori o tome Međutim, kada se srce druži sa takvim, kada se srce druži sa Allahom Đelešanu govorom, ne može, odnosno u svakom slučaju će ga više sačuvati i sačuvat će ga nego ako bude od koji se ne može sa Allahom U svakom slučaju, to što rekao, namjer ovoga predavanja jeste da što više e, da znamo da u svakom pogledu, bilo kada je u teorija, kada je u pitanju praksa, da sve te stvari moraju prije svega da budu vezane za Allahu subhanahu wa ta'ala govor i da ova mubarek sahva e, koja se nalazi, koja je u velikom slučaju prisutna i na našim prostorima, da, da bi bila još uspješnija, da prije svega još više mora da bude vezana za Allahu subhanahu wa ta'ala govor. أقول قولي قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الله الله الله